до кара підійшов гідролог. От, Рудольфовичу, я хотів вас просити дозволити мені приєднатися до експедиції на острів. Хоч на геології я майже не розуміюся, проте зміг би зібрати якусь колекцію і з'ясувати орографію острова. Експедиція ж уже вирушила. Чому ви раніше не сказали? Кінчав записувати спостереження, але я їх не здожину. Гаразд, спробуйте. Але якщо до острова не наздоженете, вертайтесь назад. Єсть. Одну хвилинку, затримав його Кар. Скажіть, що ви зробили з тим норвежцем, який ліз минулої ночі до вас на полубак? М -м я пошкодував бити його сокирою і накрив поплавцем Мітчеля. Він розгубився і перекинувся на кригу. Ага, ну поспішайте, а то не доженете. Розділ сьомий. Вночі випала пороша і притрусила всі сліди. День прокидався похмуро, небо виглядало невмитим. Проте запара віщував погоду, а після полудня навіть сонце. Хоч сліди зникли, але вершомет і Ельгар вирішили не змінювати своїх маршрутів. Гідролог висловив бажання приєднатися до вершомета і Карсена. Мисливець скривився, знаючи за пару, як не дуже спритного лижника, але погодився. Ельгар із своїм загоном вийшов на кілька хвилин раніше. Вершомета затримував запар. Вночі у нього зник геологічний молоток, і він тепер його розшукував. Нарешті молоток знайшовся під ведмежою шкурою, на якій спав гідролог. Троє розвідників рушили вглиб острова. Вони пройшли скелі за якими взято було в полон найстаршого і наймолодшого з їх товаришів, пройшли яром і незабаром зійшли на перший горб. Запара визначив, що висота його 350-400 футів над рівнем моря. Поряд зіймалося кілька значно вищих горбів. Вершини їх нагадували зрізані піраміди. Звідси побачили групу Ельгара. Ельгар із своїми товаришами йшов понад самим берегом і незабаром зник за горбуватим мисом, що, наче розігнавшись, круто спинився над морем. Вершомет пропонував неухильно посуватись в центр острова. Пройшовши заглибину між двома горбами, розвідники почали підійматися на одну із зрізаних пірамід. Раптом вони почули кілька пострілів. Стріляли десь далеко, ніби за горбом, на який вони сходили. Біля самої вершини гори вершомет зупинив своїх супутників і далі поповз сам. Діставшись до площадки на вершині, він обережно висунув голову, але нічого не помітив. Треба було перейти площадку і зазирнути звідти, бо, очевидно, гора уривалася там досить круто. Мисливець, поманивши рукою Карсена із запару до себе, поповз далі. Скоро він побачив під собою урвище заввишки метрів із 15, а далі досить положистий схил, що спадав у глибину долини. Де неде по тому схилу з під снігу виступали скелі. За ними ховалися люди з рушницями шестеро людей. Четверо ліворуч від вершомета, двоє праворуч. Мисливець стояв ніби на вершині високого трикутника а дві групи озброєних людей займали місця на кутах біля основи трикутника. Вершометові стало ясно, що ті люди між собою перестрілюються. Придивившись, він з радістю пізнав у тих двох, що лежали за камінням праворуч, Лейте і Стьопу. Значить, вони вирвалися з полону і навіть із зброєю. До вершомета приєднались Карсен і Запара. Всі троє спостерігали нерівний бій між чотирма і двома. Постріли звучали рідко, і поки що жодна сторона не піддавалася. Але треба було припинити цю небезпечну перестрілку. Вершомет запропонував усім трьом дати кілька залпів угору. Карсен зрозумів мисливці і показав жестами свою згоду. Усі разом підняли рушниці і по команді вершомета. Вистрілили тричі в ряд. Після цього глянули вниз і разом засміялися. Обидві ворожі партії